Estas homoi, kiui ne povas imagi sian tagon sen maten mangio. Estas aliai, kiui tute preterlasas cin, kun la ideo che cafo suficias cis tag meso. Sed cia ain en la mondo, la unua mangio de la tago estas pli ol nur mangio. Ci montras la culturon, la climaton, cae la tempon kiun oni havas au ne havas matene. En Francio, vi ofte vidos homoin cun simpla buterpano, cun taso da cafo au cacao. Nenio granda, sed suficia por ecmovi la corpon. Estas tute alie en Anglio, kie tradizie la mater mangio estas abunda. Ovoi, lardo, faboi, rostita tomato cae ac fungoi. Quancam multae ne plu manjas tiel ciutage, la ideo de plena angla maten mangio restas forta parto de la identetso. En Japanio, la maten mangio ofte inclusivas rison, miso o supon, iom da fishajo, cae eble iom da piclita legomo. Cio modera cae tranquile arrangita. En Mexico, oni eble mangias tortilioin cun ovoi au faboi, cun varma trincajo cil cioccolado au cafo. Ofte temas pri mangio preparita heime, sed ancao facile acetebla sur la strato ca ja en multae locoi in Asio, cutiman maten mangion oni vendas sur strate. En Vietnamio, varma bovlo da fa, supo cun nudeloi cae bovajo, povas comenci la tagon. En barato, oni eble mangias idli, malpesain rondain cucetoin el riso cae lentoi, cun spizae sautsoi. Au parata, frititain panfolioin en tavoloi cun jogurto tiui mangioi estas ne nur por nutrado, sed momento momentoi por rencontigi, paroli, cae observi la vivon circaue. Kelkfoje oni ne havas tempon. Multae homoi en grandai urboi mangias nur fructon sur voie, au glutas ion rapidan antau la laboro. La viv rapido ne ciam permessas sidi por mangi. Sed ciutio estas malavantaggio, au simple alia viv stilo. Interesse en quelcae partoi de la mondo, oni ec credas che estas pli bone ne mangi tui post vecigio. Iui practicas fastadon, cae mangias nur tag mese. Tamen por infanoi, maliunuloi, cae tiui cun pesa laboro, energi plenae matenoe povas esti gravegae. Do, cio estas via cutimo? Ciu vi sidas tranquille cun cafeto cae pano? Ciu vi aliras rapide cun io empoche? Ciu vi mangias varman supon antau la sun levigio? La maniero lau ciu ni comenzas la tagon, diras multon pri nia mondo. Cai quancam ni ciu estas malsamae, la besono por comenzo, por io cio signalas ien nova tago, estas tre homa. Bonan maten manjon, ciel ein vi gin manjas.